Beraz, uh, lajea, eh? lehenik uh, eh, ez, eh? zenbat eh, abokatari zirezten hor pixka bat bai honarat heldu diren etorkin edo migratzaile hauetaz okupatzen, uh, nola antolatuak zirezten? E, antolatuak mementuan bada talde bat eta azken uh, arrastak, izan dira hor uh, joan den astean, beraz uh, am, eme sortzi edo eme eh, emetzi pertsuna arrastatuak izan dira autobus batean eta horietarik sortzik eh, sortzi eh, eh, etorri dira abokatuen ikusterat behaz hausitegira joiteko eta sortzi horien eh, defentsa hiru abokatek hartu dute. Hala, hiru abokatzire ez dogen lan zen, behaz, zer arrastatuak izan dira eta zer da horien dozeran edo zer da leporatua zaiena, xuxen? Ehm, eh, zergatik gaiteko lehenik, lehenik esplikatuko dut eh, nola arrastatuak izan diren. Arrastatuak izan dira hor eh, ehm, autobidean, landesetan, eta benez mareneko hor e, da intxali lekuan. Eta hor kontrolak, e, zera aduanak egin ditu kontrolak. Eta ez dira etorri zera paketen eta zakuen miatzerat, baina autobusaren barnean ziren jenden kontrolatzerat eta hori eh, ezoizkoa da aduanaren partetik eta beraz huartu dira hor eh, bazidera emmeretzi bai uh, pertsona paperi gabe eta horiek uh, jautsa arezi dituzte eta jandarmeri eman dituzte. Mm -hmm. e, hori eh, legeak emaiten diote posibilitate hori. Eta hola pasatu da, eta zergatik hola pasatu da, pentsatzen dugu eh, hola uh, pasatu dela zen eta e, eta telebistak eta etorri direakoan erreportaien egiterat nola, nola pasatzen zen gaur egun migratzaideen sarrera behaz egualdetik eh, baionarat eta nola gero baionatik joa ziren autobusetan eh, pariserat edo norterat buruz. Eta erreportaia horien ondorioz eta gero eh, Loran Nunezen eh, bisitaren ondorioz pentsatzen dut izan dela eh, behaz aduanaren eh, e-, egitate hori. Egan nahi duzu, eh, etxemplu bat nahi izan dutela egin edo beldur bat... Eh, eman, eh, bai honarat bai heldu diren eri, eh, kasu, eh, ezin dituzu gehiago autobusak hartu nahi bezala? bai, o, bi, o, bi gauza bat dira. E, bat egin, baina hori jende entzat, erraiteko gobernuak komunikatzeko, nahi bali mauzu, publizitate gisa, ez dela deusik egin gabe egoiten, frantziako gobernua eta behaz jortzen dituela aduanak, edo jandarmeak eta Eh, bide horren eh, trabatzeko eta legearen aplikatzeko. Eta gero ere, behaz, eh, hemen jende horiek uh, ukaiten duten uh, sustengoaren uh, trabatzeko doi bat. Mm. hemen behar bat bat sustengoa, behar gero autobusian sartuta. Nortean, norteagoran desetan edo bordelein inguruan polizia hori zaiten aldela. Ado, serrandu zu emeritziteik sortzi eh, etorri direla, eh, zuen laguntza eske, bestek, eh, zer egin dute, ez dute justiziaren garen eh, esperantzarik edo? E, eh, bestek, eh, bat izan da, bat, bat uh, zera, adingabe bezala onartu dute, eta beraz, E, landesetako kontzerebu e, generalen esku utzi dute, e, legeak eraiten nuen bezala. Eta besteak, suposatzen dugu nola ez diten eh, eh, bi bat ez da preso sartua izan. Edo uh, eh, erretenzione zentro batetan sartua izan. Beaz, libro, libre izan dira eta uh, pentsatzen dugu uh, horietarik uh, andan abatek bidea segitu duela. Beste noazpitz edo beste autobus batetan sartu edo bla bla kar hartu edo... Eta pentsatzen dugu jadanik uh, parixe edo... Uh, gorago direla. Mm. Eta atik eh, zuekin eh, zuen laguntza galdegin duten sortziek zer esperantza dute, zer bada oien doziren, eta zuek ere zer defendituko duzu? E, <clears throat> duguna, bon, eh, pentsatzen dugu, e, landesetako prefetak ez dituela pondu guziak errespetatu, beren e, galdezketa denboran eta beren e, beren e, kanporatzeko manua eman duelarik. Gero, esperantza eh, horiek galdegin dute judiaren gana joitea zen, eta eh, ez zutelakoan neor laguntza beren laguntzeko, Parise aldean edo ez familiarik ez hemen, eta beraz ber, berriz laguntza ukantzuten tokirate torri dira, behaz hor behizakiten, bai, bazirela laguntza juridikoa izanen zela, eta gero argument, argumentu horiek uh, bon, ez gira segur judiak eh, errezebituko dituela, baina eh, esperantza hori badute. Mm-hmm. Erranduzu, eh, arrastatzeko mementoan edo galdezketa ez dela legezko eh, legezkoa izan, zer, zerretik? Ez, zergatik, horiek denak uh, sortziak lehen aldia zuten etortzen zidela uh, unat, uh, estadorat, Uh, ez ziren oai arte sekuran etoriak, gazteak dira, e, behaz ez zuten hemen uh, etxe bizitzarik edo hemen egoiteko lekurik, uh, dirurik ez dute eta espeiniatik pasatu dira, behaz, sartu dira Europan espeinian. Eta... Hor, galdezketatuak izan diderarik, ez zaiote galdegina izanea e, refusiatu bezala nahi zuten uh, galdegin uh, frantzian egoitea edo E, edo nolaz Espainiatik sartuak ziren ea berriz e, Espainiarat itzultzea nahiago zuten hori eguziak ez dira zietasun horiak ez dutu zute galdegin guk uste dugu beharrezkoa zela e, eta ikusiko dugu behaz dudiak zerranen duen pundu hortan, eta behartu, prefetak behartu ditu ere eh, landesetako departamentoan egoiterat, jakinez, eh, behaz ez zutela hor eh, egoitzarik, ez zutela ne horrezagutzen, ez zutela aterbedik, eta hori ere uste dugu lege kanpo dela. Mm -hmm. Nondira, preseski, eh, gazte hauek hor? Eh? Eh, gazte hauek, azken azte buru no, eh, legez kontra e, eh, baionadat eh, etorriak baionan ziren. Hmm. Ah, Baionako erriko etxak antolatu aterpetxe hortan orduan. hortan. Bai. eta noiz pentsatzen duzu, eh, bukatzeko aztertuko direla, sortzi kasu horiek? E, erabakian, nahi duz, bai, noiz bai, bai. E, egun, e, etzuela, beaz, nolaz, etziren askatu zunez euh, privatuak eh, libro ziren ez zituela behaz lehen, lehen bailean judiatuko afeda horiek bat zituelakoan beste batzu eh, zentroan sartuak zirenak behaz erran hauko entzatuko zera erabakiaren uh, emaiterat uh, emendik eta ostirala arte hortan Ados, aste bukera aintzin, bai. asteko zerbait jakin behar genuke orduan. Bai. Ados. Ben ba, mili esker, alean lagea, seta sungo dako